Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ ԼՂՀ փախստականների միություն հասարակական կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Եվրոպական խորհրդարանում կանցկացվի հայատյացություն, պատմական եւ արդի դրսևորումները խորագրով համաշխով։ Հայաստանի կառավարության առաջնային խնդիրներից մեկը բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի սուբյեկտության բարձրացումն է։ Այսօր քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարային օրն է։ Կայացել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում հայ բնակչության նկատմամբ իրագործված զանգվածային ջարդերի ու կոտորածների 31-րդ տարելիցի կապակցությամբ ԼՂՀ փախստականների միություն հասարակական կազմակերպությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանում մասնավորապես ասված է. 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Արցախից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու գտնվող Սումգայիթ քաղաքում տեղի ունեցան հայկական բնակչության զանգվածային ջարդեր եւ սպանություններ։ Ականատեսների վկայությամբ սպանվածների եւ տուժածների թիվը զգալիորեն գերազանցում էր ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ներկայացված տվյալները։ Ինչպես հետագայում պարզվեց, սպանված հայերի դիակները տեղափոխում էին Բաքվի եւ այլ բնակավայրերի դիարաններ։ Ադրբեջանական իշխանությունները խորհրդային ղեկավարության թողտվությամբ փորձում էին ཐակցնել ոչ միայն իրականացված հանցագործության չափերը, այլ նաև դրա իրական պատճառներն ու շարժառիթները։ Արդյունքում ջարդարարների մեծ մասը դատապարտվեց կարճ ժամկետներով ազատազրկման։ Փաստերը վկայում են, որ Սումգայիթի հայկական բնակչության կոտորածը կանխամտածված եւ ծրագրված հանցագործություն էր, որն իրականացվել էր քաղաքական, ազգային եւ կրոնական դրդապատճառներով եւ համապատասխանում է ցեղասպանություն հասկացությանը։ Հայերի Սումգայիթյան ջարդերը կանխորոշեցին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության հետագա ամբողջ ընթացքը։ Դրանք ակնառու կերպով ցուցադրեցին, որ ադրբեջանական իշխանությունները մտադրվել էին բռնությունը, սպանությունները եւ էթնիկ ստումները օգտագործել որպես հակամարտության լուծման միջոց։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Սումգայիթում հայկական բնակչության դեմ իրականացված զանգվածային հանցագործության պատշաճ իրավական գնահատականի բացակայությունը ադրբեջանական իշխանությունների մոտ ամենաթողության թյուր զգացում ծնեց։ Ամիսներ անց Բաքվում տեղի ունեցած հանրահավաքների ժամանակ հայտնվեցին Սումգայիթյան մարդասպանների դիմանկարները Գեցեն Սումգայիթի հերոսները կարկախոսներով։ Անպատժելիությունը հանգեցրեց նրան, որ հայկական բնակչության դեմ ահաբեկչությունը սկսեց համատարած բնույթ կրել ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Ակնհայտ է, որ մարդկության դեմ հանցագործությունների անպատժելիությունը, մարդասպանների փառավորումն ու հերոսացումը, սկսած Սունգայիթյան ջարդարարներից եւ վերջացրած Ռամիլ Սաֆարովով, Դիլհամ Ալիևի եւ Շահբազ Գուլիևի Արցախում կատարած ցաներ հանցագործություններն արդարացնելու փորձերը Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից 2016 թվականի ապրիլին ռազմական հանցագործություններ կատարած զինծառայողների ապարգևատրումը չեն կարող հիմք ծառայել խաղաղություն կառուցելու համար։ Սունգայիթի ջարդերից 31 տարի անց էլ կարծում եմ տեղահանվածների գույքի փոխհատուցման բոլոր հնարավորություններն ունենք, որովհետև սա եզակի դեպքերից է, երբ կա քրեական գործ եւ հստակ դատավճիռ։ Այս մասին ասել է ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեկովան։ Նրա խոսքով 31 տարի անց բավականին դժվար է վկայություններ հավաքել, փաստագրական բազան վերականգնել։ Դա բավականին բարդ եւ տարողունակ գործ է։ Փորձագետների համար եւ վերագրողների համար, որոնք աշխարի տարբեր անկյուններում փորձում են գտնել եւ վկաներ եւ մարդիկ, որոնք վերապրել են դա, մարդիկ, որոնք տեղյակ են, իրենք հաջողակի չեն ուզում դրա մասին խոսել, բավականին բարդ է ստիպել այդ մարդկանց վերհիշել այդ սարսափները։ Եվ փաստահավաք աշխատանքները տարվա ընթացքում տանում ենք, որպեսզի այն պահին, երբ որ ամբողջ միջազգային մամուլի եւ հասարակության ուշադրության այդ օրերին կանվում է թեմային եւ սոցիալ ցանցերում հեշթեգերով կոնկրետ կարողանանք ավելի հասանելի դարձնել միջազգային հանրության այդ ինֆորմացիան։ Ռուս պատգամավորների մասնակցությունը Խոջալուի դեպքերին նվիրված Բաքվում կազմակերպված երթին ցավալի է։ Այդ մարդկանց հետ պետք է ակտիվ աշխատել դիվանագիտական խողովակներով, ընդգծել է Անժելա Էլիբեկովան։ Ըստ նրա նաև պետք է աղմուկի ալիք բարձրացնել, օրերս Ադրբեջանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Կարեն Ղազարյանի հետ կապված եւ հանրային, եւ լրատվական, եւ պետական մակարդակով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Եվրոպական խորհրդարանում մարտի 6-ին կանցկացվի հայատյացություն, պատմական եւ արդի դրսեւորումները խորագրով համաշխով։ Այն անցկացվում է Հոիդա Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի եւ Թուֆենկյան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Հիմնական զեկուցողներն են թուրք մտավորական մարդու իրավունքների պաշտպան Ռագիբ Սարակովուն, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը, Լե Հայագետ Յակոբ Օշիեցկին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը նշել է, որ ինքը եւ Ռուբեն Մելիքյանը ներկայացնելու են ամբողջությամբ փաստերի վրա հիմնված տեղեկություն։ Ներկաները հնարավորություն կունենան ցանոթանալու 2018 թվականի սեպտեմբերին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակված հայատյացության զեկույցի բովանդակությանը։ Դրանից հետո ներկայացվելու են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ արցանագրված հայատյացության դրսևորումները։ Ժնևում տեղի է ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 40-րդ նիստը, որի ընթացքում Հայաստանի ներկայացուցիչը հանդես է եկել ելույթով, արձագանքելով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հայտարարություններին։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն իր ելույթում նշել է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարության դրդապատճառը անբավարարվածության բարդույթն էր, համակցված իր երկիրը որպես տարածաշրջանային ուժ ներկայացնելու համար ցանկությամբ։ Նշվել է, որ Թուրքիան հերրու է ժողովրդավարական սկզբունքներով կառավարվելուց եւ ամենավերջին երկիրն է աշխարհում, որ իրավասու է խոսել մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությանը շեշտվել է, որ եթե Ադրբեջանը անկեղծ է տարածաշրջանում ճշմարտություն եւ արդարություն հաստատելու իր նպատակներում, ապա սեփական կեղծված պատմությունը, այսպես կոչված Խոջալուի իրադարձությունները ներկայացնելու փոխարեն, պետք է անդրադառնալ Սումգայիթում հայերի կոտորածներին, որոնք ազդարարեցին Բաքվում, Գանձակում, Կիրովաբադ, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող հայերի ջարդերի եւ էթնիկ զտումների սկիզբը։ Եզրափակելով իր խոսքը Հայաստանի ներկայացուցիչը նշել է, որ թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը նախքան ամբիոնի մոտ մարդու իրավունքների մասին խոսելը պետք է առնվազն նվազագույն ջանքեր գործադրեն, բարելավելու այդ ոլորտում իրենց մտահոգիչ պատկերը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն ընդունել են մոտ ապագայում հանդիպելու վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունը։ Այս մասին նշել են Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանայցի արդյունքներով այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ։ Տարածաշրջանում հանդիպումների ընթացքում առաջնորդները համանախագահներին են ներկայացրել համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում հունվարին Դավոսում կայացած վերջին երկխոսության մանրամասները։ Երկրների ղեկավարներն ու համանախագահները քննարկել են ներկա իրադրությունը եւ հետագա քայլերի ակնկալիքները։ Համանախագահները դրական են գնահատել շփման գծում զոհերի թվի շարունակական նվազումը։ Նրանք նաեւ ողջունել են տարածաշրջանում հասարակություններին խաղաղության նախապատրաստելու վերաբերյալ քննարկումների ակտիվացումը, մասնավորապես ասված է հայտարարության մեջ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի Ղարաբաղյան հակամարտության գծով անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի մանդատը երկարացվել է 1 տարով։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակը։ Ես վերանշանակել եմ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկին որպես հակամարտության գծով իմ անձնական ներկայացուցիչ։ Մենք հավատում ենք Մինսկի գործընթացին եւ կշարունակենք հաջողությանն անհրաժեշտ աջակցություն ապահովել, ասել է Միրոսլավ Լայչակը։ Անջեյ Կասպրշիկն այդ պաշտոնն զբաղեցնում է 1997 թվականի հունվարից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հայաստանի ազգային հերոս Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 60-ամյակը նշելու համար ստեղծվել է հոբելյանական հանձնաշողով եւ հաստատել դրա անհատական կազմը։ Հանձնաշողովը ղեկավարելու է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արցախում եւս մեկ հիդրոէլեկտրակայանի թույլատրվել է էլեկտրաէներգիա արտադրել։ Թույլտվությունը տրամադրել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաշողովը։ 3 կայացած իր հերթական նիստում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանձնաժողովի նիստի առաջին օրակարգային հարցը վերաբերում էր հենց այդ խնդրին Հագարի երկու փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիա արտադրելու վերաբերյալ Հակարի համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացրած հայտին։ Քննարկելով հարցը հանձնաժողովը բավարարեց ընկերության հայտը էլեկտրաէներգիայի արտադրության թույլտվություն տրամադրելով մինչև 2035 թվականի նոյեմբերի 1-ը։ Որոշումը հրապարակեց հանձնաժողովի անդամ Կարեն Բեկլարյանը։ Հաշվի առնելով հակարի համանալպարտ պատասխանությամբ ընկերության 2019 թվականի հունվարի 30-ի հագարի երկու փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամկետը երկարաձգելու եւ էլեկտրական էներգիայի հզորության արտադրության լիցենզիա ստանալու հայտը Արցախի հանրապետության հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցության կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է առաջին հակարի համանախապատ պատասխանությամբ ընկերությանը տրամադրել Արցախի հանրապետության Խաշաթաղի շրջանում Աղամուս եւ Ծաղկաբեր համայնքների տարածքում Հագարի գետի 710.5 մետրից 645.5 մետր գետահատվածներում բնական ջրահոսք Հագարի երկու փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի զորության ապահովության լիցենզիա մինչև 2035 թվականի նոյեմբերի 1 գործողության ժամկետով։ Բացի այդ նիստում հայտարարվեց մի շարք ազատ չզբաղեցված հաճախականությունների շերտերում Արցախի հանրապետության տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հերարձակման վերահերարձակման լիցենզավորման մրցույթ։ Մրցութային հաճախականությունները ներկայացրեց հանրժողովի հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության ղեկավարման քաղաքականության բաժնի աշխատակից Աննա Արաքելյանը։ 66-ից 74 մեգահերց, 76-ից 91 մեգահերց, 91.2-ից 93.9 մեգահերց, 94.1-ից 97.6 մեգահերց, 97.8-ից 106 մեգահերց, 108-ից 101.7 մեգահերց, 101.9-ից 102.2 մեգահերց, 102.4-ից հա 102.9 հա մեգահերց, 103.1-ից հա 103.4 մեգահերց։ Իրանք ասկան բազմազանությունում պայմանավորված են նրանով, որ սրանց մեջ տեղերում գտնվում են արդեն լիցենզավորված ռադիոընկերություններ։ Այնուհետև համաձայնորակարգի վերջին հարցի հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հայկ Թորոսյանը նիստի հաստատմանը ներկայացրեց Արցախի հանձնաժողովի 2018 թվականի գործունեության հաշվետվությունը, անդրադառնալով մանրածաղ գների մոնիթորինգի, անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերի բացահայտման, ապրանքային շուկաների կառուցվածքի ուսումնասիրության դրվածքին, Հայաստանի գործընկեր հանձնաժողովի հետ համագործակցությանը, ինչպես նաև ամփոփելով անցյալ տարվա ֆինանսական տվյալները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախակրթական հաստատությունների տնօրենների համար Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարությունը այսօր կազմակերպել է դասընթաց առողջ սննդի եւ միջավայրի բարոյահոգեբանական պատշաճ մտնոլորտի ապահովման խնդիրների թեմաներով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունը շուրջ 1 տարի դիտարկումներ է իրականացրել նախադպրոցական հաստատություններում, ինչի արդյունքում ողջվել է, որ մի շարք խնդիրներ համընդհանուր են բոլոր մանկապարտեզների համար։ Նախարար Նարինե Աղաբալյանի խոսքով նախաձեռնելով դասընթացը նախարարությունը նպատակ ուներ, որպեսզի փորձառուները կիսվեն իրենց փորձով, Նաև հրավիրել ենք մասնագետների ոլորտի փորձագետների, ովքեր որ կներկայացնեն նորություններ, ինչպես նաև ցանկացություն կամ մեծ սկսելու կամ ակտիվացնելու միջգերատեսչական համագործակցությունը, որովհետև ընդհանրապես կրթության ոլորտում շատ կարևոր է հենց միջգերատեսչական համագործակցությունը, որտեղ այստեղ ներգրաված են թե առողջապահության նախարարությունը իր համապատասխան ծառայություններով, թե գյուղատնտեսության նախարարությունը համապատասխան ծառայություններով եւ հետագայում մենք նաեւ կներ ներգրավենք մյուս գերատեսչություններին արկա խնդիրները ուսումնասիրելու համար Դասընթացն անցկացվեց հարցոպատասխանի ձևաչափով, ինչը հնարավորություն տվեց տնորեններին բարձրաձայնել իրենց հուզող հարցերն ու առաջին ձեռքից ստանալ պատասխանները։ Իսկ տնորեններին մտահոգող խնդիրները շատ էին՝ սննդին հատկացվող գումարով առողջապահության նախարարության սահմանած կալորիականությունն ապահովելուց սկսած մինչև անվտանգ սննդի չափորոշիչներ։ Ակտիվ բանավեճ ծավալվեց հատկապես գյուղական արտադրանքը սննդակարգում օգտագործելու թույլատրելիության հարցի շուրջ։ Մի կողմից այն էկոլոգիապես մաքուր սնունդը, մյուս կողմից էլ որպես կանոն համապատասխան փորձակնություն չի անցնում։ Մենք գյուղեր ունենք, որ ծնողներ ասում են մենք սառած միս, հավաքից մենք չենք ուտալի մեր երեխան, բացարձակապես։ Միայն գյուղի ուտելիքը, աշխարհով հիմա օրգանիկը շատ ընդհանված է։ Մեր հովանավորները ասում են գյուղացիներից վերցրեք, որպեսզի իրանց էլ օգուտ լինի։ Ուզում ենք գյուղերը գոյատևեն, բայց մենք ասում ենք քաղաքից պիտի մատակարեն, քաղաքից պիտի վերցնենք, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության որակի օպերատիվ տեսչության պետ Ռոբերտ Արստամյանի պատասխանը միանշանակ է տնական արտադրությունը պիտի ենթարկվի անասնաբուժա գործակցության, որը որ հնարավոր չի տվյալ համայնքում իրականացնել, որը որ պիտի իրականացնի կայաններում, այսինքն շուշ կենտրոնում, եթե հնարավորություն ունենան իրանք, Նախարարի կարծիքով ճիշտ որոշման դեպքում այս խնդիրը կարող է գյուղական համայնքների զարգացման լուրջ խթան հանդիսանալ։ Շատ կարևոր է անվտանգ սննդամթերքի ձեռքբերումը, բայց սա էլ հարաբերական է, որովհետև անվտանգ սննդամթերք մայրաքաղաքից ամեն օր հասցնել գյուղեր շատ դժվար է եւ նաեւ մյուս կողմից էլ մենք պետք է գյուղերում խրախուսենք գյուղական բնակավայրերում խրախուսենք տեղական արտադրանքի սպառման միջոցով նաեւ տեղական արտադրանքի ստեղծումը եւ հետեւապես պիտի կարողանանք համակարգել այս ոլորտը վերահսկողության հնարավորություններ անլայնել եւ հնարավորություն տալ գյուղերում մանկապարտեզներին օգտագործելու հենց տեղական սննդամթերքը Նարինե Աղաբալյանի խոսքով նման հանդիպումները շարունակական կլինեն, իսկ հանդիպման ընթացքում վերհանված այս եւ մի շարք այլ խնդիրներ կքննարկեն եւ լուծման ուղիներ կփնտրեն արդեն այլ գերատեսչությունների հետ միասին։ Յուլիա Բանյան այսօր։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Այսօր մարտի 1-ին աշխարհում նշվում է քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրը։ Վաննովիկովի անդրադարձը։ Գարնան առաջին օրը որպես քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օր նշվում է դեռևս 1972 թվականից, երբ քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունում ընդգրկված պետությունների ներկայացուցիչները հաստատեցին կազմակերպության կանոնադրությունը։ Այն իրավունքի ուժ ստացավ նույն թվականի մարտի 1-ին, իսկ կազմակերպությանը տրվեց միջազգային միջկառավարական կազմակերպության կարգավիճակ։ Ընդհանրապես, քաղաքապաշտպանության համաշխարհային օրը նշվում է ոլորտին բնորոշ տարբեր միջոցառումների անցկացմամբ։ Քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության հարցն առանձնագի կարևորվում է պատերազմական իրավիճակում գտնվող այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին Արցախն է։ Այդ խորհրդին համահունչ միաժամանակ քաղաքապաշտպանության համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառումների շրջանակում օրը Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում նշանավորվեց արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կողմից հայտարարված օթային տագնապ ազդանշանով։ Սցենարի համաձայն դպրոցում նաև հրդեհ էր բռնկվել։ Հիմնական նպատակը նման ճգնաժամային իրավիճակների դեպքում կրթօջախի անձնակազմի գործողությունների ու պատրաստականության վիճակի ստուգումն էր։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ներկայացուցիչ Գոհար Հակոբյանյանի խոսքով արդյունքներն ընդհանուր առմամբ բավարար են։ Ընդհանուր առմամբ գործողությունները ընթանում են նորմալ, պատասխանումը իրականացվել է նորմալ բավարար, իսկ հիմա օղակները կազմակերպում են իրենց աշխատանքները, դպրոցում իրենց դրված սցենարի հրդեհ է բռնկվել, պետախույզները շուտով հայտնեն դրա մասին, հաշեշ նկարարական օղակը կազմակերպի իր աշխատանքներին։ Անդրադառնալով քաղաքապաշտպանության պատշաճ կազմակերպման նախադրյալներին ոլորտի պատասխանատուն այդ առումով մասնավորապես կարևոր է տեղեկատվական շարունակական աշխատանքներն ու ճգնաժամային իրավիճակներում բնակչության իրազեկվածությունն իր գործողությունների հերթականության վերաբերյալ։ Իրազեկում ազդարարումը բնակչությունը պետք է ազդարարված լինի, ինչ պետք է անի օթային տագնապազանշանի ժամանակ, հրդեհի ժամանակ երկրաշարժի պաշտպանելու համար պետք է թերապետի քաղաքապաշտպանության կանոններին, այսինքն օթային տագնապազանշան ժամանակ իմանա իր պարտականությունները, որտեղ պիտի պատասպարվի, պատասպարվելու ժամանակ իր հետ ունենա իր անձնական փաստաթղթերը, հետագա գործողություններ շարունակելու համար։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլեն Մարկարյանը կարևորել է դպրոցներում քաղաքապաշտպանության վերաբերյալ գործնական գիտելիքների ձեռբերմանն ու դրանց ամրապնդմանը միտված նմանատիպ միջոցառումները։ Քանի որ մեր յուրաքանչյուր երեխա մեծ բոլոր մանավանդ կրթական հաստատություններում միշտ պատրաստ պիտի լինեն նման իրավիճակներում ճիշտ վճիռներ կայացնելու։ Իհարկե, տարվա ընթացքում տարբեր առիթներով մենք փորձնական կազմակերպում ենք իսկ քաղաքապաշտպանության միջազգային օրվա առիթով միջոցառումների շարքում նաև այս միջոցառումը ինքնիստիկյան հավաստեց այսօրվա հենց իրավիճակը, որ մեր երեխաները մանկավարժական կոլեկտիվները պատրաստ են նման վիճակներում ճիշտ վճիռներ կայացնել եւ առաջնորդվել։ Անդրադառնալով մայրաքաղաքի դպրոցական հաստատություններում ըստ պահանջվող չափանիշների քաղաքապաշտպանության կազմակերպման համար առկա միջոցներին ու պայմաններին Կարլեն Մարկարյանն ասաց. Ցավալիորեն մայրաքաղաքի ոչ բոլոր դպրոցներն է, որ ունեն համապատասխան պատասխաններ, որտեղ կարող են երեխաները նման դեպքերում պատասխանվել։ Ոստի ցանկալի կենը գոնե առաջկա ժամանակներում այն հաստատությունները, որոնք ճունեն, մշակվի միջոցառումներ կամ ձև ունենալու նման պատասխան։ Նշենք, որ քաղաքապաշտպանության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ ուսումնավարժական միջոցառումներ են կազմակերպվել հանրապետության այլ կրթական հաստատություններում եւս։ Թեման հերրախոսակապով շարունակում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Մինչ ուսումնավարժանքի սկսելը դպրոցի տնօրենի մոտ կայացավ խորհրդակցություն։ Ինձ գալուց Սահակյանը զեկուցեց իրավիճակը։ Ըստ պլանի շամինին սկսվեցին դասերը։ 15 րոպե անց ընչեց պայմանական օթային տագնապազդանշանը եւ դպրոցի անձնակազմը տարանվեց մոտակա ապաստարան։ Նախատեսած ժամանակին ընչեց օտային տագնապի ավարտ ազդանշանը եւ դպրոց սկսեց աշխատել բնական ունունով։ Վարշանքից հետո տնորեն մոտ քննարկվեցին կատարված աշխատանքները, վերանվեցին թերությունները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ներկայացուցիչ գնդապետ Էդուարդ Արուստամյանն ասաց. «Տարհանման ընթացքում նկատվեցին որոշ խցանումներ միջանցքում։ Մնացած աշխատանքներ ընթացան լավ եւ ուսումնավարժանքը գնահատեց բավարար»։ Աշակերտների եւ ուսուցիչների համար ելույթ ունեցավ դպրոցի զինղեկը, ներկայացնելով քաղաք պաշտպանության խնդիրները։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ Քերոբ Մովսյանը տեղեկացրեց, որ նույն վարժանքը կայանում է նաեւ շրջանի մի շարք այլ դպրոցներում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 երեկոյան ժամերին մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։